la problématique, et tous les maires de France le disent... Et aujourd'hui, on assiste à une recentralisation... Et beaucoup d'exigences envers les maires que nous sommes... C'est quelque chose d'inacceptable et de très inquiétant.